al-awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi sallam, daga birnin maka zuwa madina shekara 1446 wanda ya kadace da tara da watan tara 2024 miladiyar haihuwar annabi isa ɗannanan maryam idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wakace aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a cikin wannan kasaitaccen birni na tawa a wannan ƙasa ta Niger wanda wannan shine darasi na hansin da biyu da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a jerin mu da muke gabatarwa a kowane mako. muna nan a cikin bayanai da malam yake muna game da sha'anin tasirin sabon Allah da zunubi waɗan annabi Adamu kuma al'umma baki daya wanda mun jero kusan tasiri guda guda 19 haka ne da yau za mu tashi na na 20 da yarda ta Allah subhanahu wa Ta'ala, wanda kuma darasi ne mai fa'ida da ɗimbin karati ne na yau karatu ne mai tsada wanda akwai bukatar al'umma su mai da hankali game da abin da za mu faɗa shi ne cewa al-ma'siyatu tudkhilu al-'abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-ma'siyatu tudkhilu al-'abd tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin tasirin sabon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin zinibi. shi zinibi eh, ko saban Allah yana shigar da mutum karkashin tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana idan mutum yana saban Allah yana iya yawaye gari a cikin mutanen da annabin Allah ya tsine ma albarka wanda annabin Allah ya nemi Allah ya nisantar da su daga rahamansa shi yasa karatun gaskiya yana da buƙatar mutum ya ya mai da hankali akwai wasu mutane da malam zai ambata muna wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yayi bayanin cewa tsinan nuni wanda wa'annan mutanen zamu zo mu ji su ɗaya bayan ɗaya kusan kusan mutum sittin ko sittin ba wanda annabin Allah ya sine mu albarka wanda kuma sune karatun mu na yau kuma muna ida su za mu tsaya akan Allah ya yarda da ka yau bayani ne akan tsinannu da manzon Allah ya wa albarka sai na yi saurare kad Allah ya sanya muna ciki daga cikin wanda aka tsine ma malace wa minha na daga cikin tasirin sabon Allah na 20 ko أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. tabbas saban Allah ko aiwatar da zinubi yana shigar da mutum bawa a karkashin tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana ala asin domin ma'aikin Allah yayi tsinuwa akan mai sabo wallati ghayruha akbaru minha abinda kuma bai kai sabon ba mafi girman tsinuwar ta tabbata akai fa hiya aula bi dukhuli fa'iliha tahta al-la'na shi fi cancanta wanda yake aiwatar da ita shiga ƙarƙashin tinuwa fala'ana alwashima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma alwashimata mai tsagen fuskarta ko mai zanen wani ƙwaro a jikinsa shine alwashima kun fahimta ga ashe wannan asake asaken da ake wa mutane a huska duka sabon Allah yake yi da wani arauci da wani barbarci da wani kowa duka wannan sabon Allah ne duk wanda ya bada huskarsa aka tsage ta annabin Allah ya tsine masa albarka duk wanda ya bada jikinsa aka masa hoton wani kato ko hoton wani dabba annabin Allah ya tsine masa albarka alwashi ma eh, wadda take yin wannan take yin tsage wanda ake zuwa a bada huska ta yan tage da makamantan wannan annabin Allah ya tsine mata albarka ta nawa kenan ta daya walmustaushima da wadda wadda ake ma wadda ake tsaga ma huskar ko da ake ma zanen me yasa manzon Allah ya ambaci mata anan saboda a zamanin jahiliya a da mata kadai su ne ake watsa geban da maza amma yanzu kuma abin ya zamanto wata sin wata alama da ake gane wani dan kabila kaza ce wanda to in kai maka akai ka taso ka tarar an yi maka to wannan ba laifi amma kai in kace zaka wa danka to zaka shiga cikin tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala mun fice karatun nabi kenan alwashi ma ta farko wal mustawshi ma da wanda aka yi wa tsage kusan da muna muna yara akwai wani abu da aka tai lokacin malamin din ka tana bakin gadatak sai mutun ya zo da kadarin ko dala goma sai a maka wani tambo da hannu duka wannan ka wannan wannan wannan yana shiga cikin abin da ke sa Allah ya tsine mutum albarka ko su zani eh har yanzu ana yin shi Allah ya rufa muna asiri wasun kuma za ga zana za a yi za a zana ko mace ta zana sunanta misalin ami aminatu sai ta zo a zana mata wata a huskar ta kifita wannan wanda ta yi wannan Allah ya tsine mata albarka wanda ta ba da huskar ta kuma ta kuma ta shiga cikin tsinuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala mafhum wal wasilata wal mustawsila da wada alwasila mai ƙara gashi matar take ƙara gashi wal mustawsilata da wanda ake ƙarawa gashi duk wanda ta ƙara gashin da ba Allah bane yayin ta da shi to Allah ya tsini mata albarka haka duk wanda ta bada kanta aka ƙarawa ita ma ta shiga cikin wannan abun malamai sun tattauna akan mas'ala ta ƙarin gashi kamar haka na barin dukkanin malaman fiqh sun yi tifakin cewa sun taru akan haɗu sun hadu akan cewa haramun ne a ciro gashin mace a daura wa mace haramun ne haramun ne a ciro gashin mace a daura wa ta mace amma sun yi sabani a wajen gashin dabba shin ya halitta ko kuma bai halitta ba sun wani sun kashe kashi biyu wasu ko kashi uku suka ce bai halitta bina'i akan wancan wasu suka ce a'a in mai aure ce to kuma yana kuma ba ta da gashin litajammul zai iya zamantowa halal suka ce a'a idan eh, idan ta kasance in ta shiga cikin ƴan uwanta mata ana goranta mata saboda ba ta da gashi to ba laifi ta ƙara ko kuma ta al almuhimu dai ƙarin gashi haramun ne ƙarin gashi haramun ne wanda ta ƙara gashi da aka ƙara duka Allah ya tsire musu albarka to tambaya wanda ke sayar da kuma kayan wanda ke sayarwa fa shi ma ya shiga cikin tsinuwar mun fahimci karatun Allah ya rufa mana asiri ma sai annabi ta wal malaci wan nasimata wal mutanassima da wanda take zaunawa tana wa mutane mishiriya kusan mishiriya ko eh, litajammul wanda take zaunawa tana tana yi wa mutane mishiriya da ma wadda ta bada maginta aka yi mata gishiriya duka annabi ya tsire musu albarka mafo ta nawa kenan ta shida mutane shida da manzo Allah ya tsire wa albarka as afwan annasima eh, mai astagira mai astagira wal mutanassima da wadda take bada girarta a aske mata mu lura da kyau alwashima wadda ta yi tsage alwasila da take ƙara gashi annasima mai aske gira duk mace da ta bada girarta aka aske to ta shiga cikin tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk mata take zauna tana askewa mata gira ta zama tsinanniya ce a halshen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma idan ya kasance girar ta yi yawa har ta sabka a huska to ba laifi a dirita ta in ji malamai sai yanzu kuma an zo wani zamanin da ko ba a asa gira ba akwai kayan gyara ta haka ne Allah ya dace da mu wal washirata wal da mace mai yin mishirya mai zauna tana wa mata mishirya da eh, mai yin mishirya da wanda ake wa mishirya wanda ta bada bakinta aka tsaga mata hakora ita ma annabi ya tsine mata haka duk mata take tsaga tsaga wa mutane baki take musu mishirya ita ma ta shiga cikin layin tsinannu wala ana akilar riba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai cin dukiyar riba din mai cin dukiyar riba annabin Allah ya tsine masa wa mu'kilahu da wanda yake bada dukiyar ba wanda yake ciyarwa yake bada dukiyar riba can wanda yake ci da kansa shine ke amsa ya ci nan kuma wanda ke bada dukiyar dukiyar ce ya bayar shi ma ya shiga cikin layi tsinannu wa katibahu da wanda shi in aka bada dukiyar riba shine ke rubutawa shi ma ya shiga cikin tsinuwar wa shahidahu da wanda yazo yayi shaida akan an bawa da bashi da riba shi ma Allah ya tsine masa albarka ko manzo Allah ya tsine masa albarka kun ba ji karatun wala alal muqara ba? mu maimaita la'an fala'an alwashi ba manzon Allah ya tsine ma wanda ke tsage a huskarta wadda ke yin tsage a huskar wata wal mustawashima da wadda ake ma tsage wal wasila da mai ƙara gashi wal mustawassila da wadda ake ƙarawa gashi wan nasima annabi ya tsine ma duk mata take aske gira wal mutanassima da wadda ake aske ma wal washirata da wadda take yin mishriya na'am haramun ne in dai ba ta zamto ta huce ka'ida ba in ta wuce kaida wannan ta sabko in ba ta sabko ba wannan ba baya halitta eh baji me sai da giran gashi a aske na ana zancen askewa ne ba zancen kari bane shi sai wannan gashi zai shiga cikin eh, cikin masu ƙara gashi ne tunda ya almashi cikin masu ƙara gashi ai mun mun yi bayanin ko Allah ya rufa mana asiri eh, wal mutanassima da ake ake aske ma walwashira da mai yin mishirya walmustaushira da ake wa mishiryar Wala'ana akilar riba annabin Allah ya tsine mai cin dukiyar riba wa mukilahu da mai ciyar da ita wa katiba da mai rubuta dukiyar riba shir na riba da wanda yin shaida kusan anan anan hurin kusan mutum 13 12 aka tsine ma 12 12 aka tsine ma albarka Allah ya kare mu wala anal muhallila manzon Allah ya haran ya tsine ma al muhallila wanda yake yin auren kashin wuta wal muhallala lahu da wanda aka yi dan a halitta masa matarsa